Մխիթարյանների ընտանիքի տակ հացփռի դիմաց ենք։ Այս անգամ հացի հերթի համար չենք այստեղ։ Մեզ այստեղ է բերել Մխիթարյանների ընտանիքի բարեհամբույր ու համբերատար վերաբերմունքը ոչ միշտ նույն վերաբերմունքն ունեցող հաճախորդների նկատմամբ։ Ընտանիքը 2016-ին Ստեփանակերտից տեղափոխվել է Շուշի, տուն գնել, բիզնես հիմնադրել։ Իրենց կյանքն ու երեխաների ապագան միայն Շուշիում պատկերացնող ծնողներին նորից Ստեփանակերտ է բերել 2020 թվականի պատերազմը։ Վերջին անգամ Շուշիում եղել են հենց սեպտեմբերի 27-ին, ասում ասում է Գայանե Մխիթարյանը։ Ուզի քինացել եմ, տեսիան ոնց որ ստեղ լինեի։ Տեղը ստեղ չէր, տամ անընդհատ մտածում եմ, խի քինացի, մնայեմ Արնոդի մոտ, ինչ կլինի, ինչ չի լինի։ Կռիվը բրցնելուց հետո ուշքի մտքերները Ստեփանակերտ նայվել, որ մի րոպե շուտ պիտի կյանք։ Նոյեմբերի 10-ին ամուսինս ստեղ տունը ճարել զորոգի ժոտ, է շատ դժվար էր տուն ճարել այդ վաղտը ստեղ արդեն։ Այս տունը ճարմակ եմ, մեզ էլ մեկ ալամ կյանք։ Վարձակալած տան հետ եկավ նաև նոր բիզնեսի գաղափարը, ասում է տանտիկինը, աշխատավոր ամուսինները երկար անգործ մնալ չէին կարող։ Եկ անգստեղ 6 ամիս էր գործ չէինք անում։ Որոշանք, որ չսես չի ելնելու, պիտի մի գործ սկսենք։ Այդ ժամանակ էլ մեր հայաթն փուր կար, որ շատ շուտ օգտագործեին, բայց այդ ժամանակ արդեն չէին օգտագործում, փակել էին։ Ես նամուսինս ու յոլվա մեջ որոշանք, որ ուզում ենք այդ փուրը բացենք իրար հետ։ Մենք միշտ սա գործերը միասին ենք արել, իրար մեջ մեջքի տված լրիվ արել ենք։ Մի օր վամեջքինացինք, Երևան փեչերը զակաստվանք, լրիվ այդ հացի պարագաները զակաստվանք, եկանք։ Գործը շատ մեծ դժվարությամբ, արդեն լրիվ փողերը ծածած, առանց փող, սկսան գործան։ Ճիշտ է, շատ էինք տանջվում, կշերցերեք, չէինք քնամ, չէինք հասցնամ, դե բայց գործեր էլի արանք, արում էինք, մեզ պահեինք, հետո քիչ-քիչ ծավալները մեծացրանք, հետո արդեն որ ծավալները մեծացրանք, չէինք հասցնում ենք մեր ընտանիքով։ Աշխատողներ վեկալան ու տենց ավելի շատ սկսանք արտադրանք տալը։ Աշխատողներին ընտրելիս նախապատվությունը տալիս են տեղահանվածներին։ Մեր բախտակից ընկերներն են, ասում է Գայանեն։ Այս պահին փռում բացի իրենցից 6 աշխատող էլ կա։ Հրաշք թիմ ունեն, ասում է։ Տակհաց փռի դիմաց հացի համար հերթեր կային մինչև շրջափակումն էլ, պատճառը հացի անսովոր բույրն ու նույնքան անսովոր համն է։ Դե քանի որ այս գործը մենք անում ենք մեր ընտանիքով, մեր ընտանիքի բոլոր անդամները այս գործի մեջ ներգրաված են։ Անկամ մեր երկու անչափահաս երեխաները մեզ ձգտում են ամեն ինչով օգնել։ Մենք չենք նայում որպես գործ, նայում ենք որպես մեզ հոգեհարազատ մի զբաղմունք։ Հոգի ենք դնում գործի մեջ։ Եթե ուրիշ տեղեր ես իրանց համար որպես բիզնես, որպես փողաշխատելու միջոց, այդ մեզ համար հաճույք հա։ Երևի դրա հետ է կապված, որ մեր հացը շատ համով հաց է, ովը տանում է գովը, մասնա, շատ փուրեր են այս հացից թխում, բայց այդ հացի համը ոչ մեկը չունի։ Մխիթարյաններն այս օրերին օրական միջին է թխում են 1400-ից 1500 հաց, մինչև շրջափակում ավելի շատ հաց էին կարողանում թխել։ Հիմա խանգարող հանգամանքները շատ են։ Մեղքի բաժինը մեծամասամբ էլեկտրակայանի հովարային անջատումներինն է, կեսկատակ կես լուրջ ասում է Գայանեն։ Շատ դժվար է հիմա մեզ համար մարդիկ շատ են հերթերը մնում, չենք հասցնում, ինչքան շատ ենք թխում, ենքան ավելի շատ են ուզում, խանութներին չենք հասցնում, տանենք տան, բենզին չկա, վարելը չկա, որ խանութներին հաց տանք, բուրերի առաջին այդքան հերթ չլինի, շատ փիսա, շատ մեծ է դրի խնդիրը, ժամով են տամ, այն ժամերը չենք իմանալ, երբ հլնում աճուրը հավաքում ենք խմորի համար, շատ դժվարությամբ, ոչ այդքան ամաններ ունենք, ոչ այդքան շատ կեմա, որ կարանք հավաքենք, միջև վերջի կաթիլը պրծնումը անհամբեր սպասում ենք եւ նույնիսկ է որ խմորը անենք։ Շատ դժվար է փռում առաջ ջուր, Հացի ոչ բոլոր փռերն են վերջին օրերին աշխատում Ստեփանակերտում, ինչի պատճառով անհավանական մեծ հերթեր են գոյացել նաև իրենց փռի դիմաց։ Փորձում են հերթերը համակարգել ցուցակագրելով, լինում են նաև դժգոհություններ, բայց փորձում են կարգավորել իրավիճակն ու մինչև առավոտ հերթափոխով աշխատել, որ ոչ ոք առանց հաց տուն չգնա։ Գայանեի խոսքով 2021 թվականից սկսած, երբ վերագործարկել են փուրը, մինչև այսօր միայն 1 օր չեն աշխատել։ Իրենք իրենց արձակուրդ են տվել։ Հիմա չեն կարողանում ոչ ազատ օր վերցնել կանգնել, ոչ էլ զբաղվել առօրյա այլ հոգսերով։ Այնինչ պետք է հերթ կանգնել մսի, բանջարեղենի, հագուստի, գրենական պիտույքի համար, թե ինչպես պիտի լուծի նաև այդ խնդիրները Գայանեն չգիտի։ Մի բան լավ գիտի, խաղաղության դեպքում բոլոր խնդիրները հաղթահարելի են։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։